23 su sata. Sova Info. Na inicijativu Akademije primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci danas je otvorena izložba Football Mix. Izložena su 32 plakata, po jedan za svaku od 32 zemlje koje sudjeluju u ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu. Izložba je na današnji dan otvorena u svakoj od 32 zemlje, a u Hrvatskoj je postavljena u Zapadnom trgovačkom centru u Rijeci. Prodekan Akademije za opće poslove Aljoša Brajdić. Dizajneri su napravili svoja rješenja koja su karakteristična, imaju svoje karakteristične specifičan izričaj, ovisan o autoru. Pravilo je bilo da ne mora biti nužno prikazan ni nogometaš, ni nogometna lopta, već da na neki način prikažu strast prema nogometu kroz te plakate. Na kampusu Sveučilišta u Rijeci održat će se sutra predstavljanje susjedstva Kampus u sklopu programske linije 27 susjedstava projekta Rijeka EPK 2020. Ovim će projektom 27 susjedstava iz Primorsko-Goranske županije ugostiti festivale u sklopu programa EPK 2020. Cilj projekta je osnažiti lokalne zajednice povećanjem kulturnih sadržaja. Predstavljanje počinje u 17.30 sati u akvariju. U sklopu ciklusa studentskih predavanja u organizaciji Udruge studenata filozofije Furija sutra se održava još jedna noć filozofije. Ovo je posljednja noć filozofije ove akademske godine, a moći ćete čuti predavanje studenta druge godine diplomskog studija filozofije i povijesti Vita Belorde. Tema predavanja je razumijevanje i objašnjavanje živih sustava, tri glavne teorije bioloških funkcija. Predavanje počinje u 20 sati i 30 minuta na Filozofskom fakultetu. 19. izdanje Fiumanke započelo je danas otvorenjem regatnog ureda Fiumanke. Sutra u 14 sati startaju Rotary regata i šesta europska medijska regata na kojoj sudjeluje i Radio Sova, a Fiumanka se jedri u subotu u podne. Detaljni program možete pronaći na internetskoj stranici Fjumanke. Vremenska prognoza za sutra kaže djelomično sunčano i nestabilno te vrlo toplo i vruće. To bi značilo da možemo očekivati sve, ali naravno uz veliku sparinu. Uz jači razvoj oblaka mjestimice su moguće, mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a na sjevernom Jadranu dnevna najviša temperatura između 26 i 31 stupanj. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.